Maritxen egeloa, egin hon! Egin hon, Inesha! Bo, ba, zu ekin egitea eh, txu eben mustrakan urdin jarriko plazan, egin argazkiak hor eta hasiko dituztea ordin mustraka, zu urdin xibastarak eh, pastoaleko eh, idaztia zia, lehenik heltu bat da eraitena alde nula gogoa jintzei zion pastoal bat edaztia. Bai, urdin jakur inesun liburu bat, mauleko libut egin jakur inesun, deitzen zena figur de femme, Eta hortan, uh, kundatuk zituzun uh, istoia bat. Eta horietan bazuzun uh, Madialena de Jorregi Berrien uh, istoia. Eta voilà, horren jakortin, uh, inbea zerbaiten izki batzia. Eta horretin hartzen duzu amini bat jakorketa egiten, haibuz, eta horretu nuzi oso hulian zela Jean, anai batetaik. E, euh, bedatzia hori eta jan anai bat aduzu. Eta, eta voilà, hola emeki emeki, uh, hain duzun bo, esatuko nila zerbaiten izki batzia, eta hola hasi duzu, eta emeki emeki uh, urgentu duzu. Eta, justoki, zer ikasi duzu ez dakit de jorgi berri familia horren inguian, nurzien? Bai, ordin Maialena eta Jean, behaz, ah, ordin pastora deitzen duzu Sibastarrak, zenta bien uh, etxondua deitzen behitzen Sibazia, zibozen. Si Eta, eta hor sortu hor sortuk handitu dutzu hor, uh, zibo zen, eta Argentinan hatunatak egin zititzen, sos behar euh, behitzen ebai. Eta bizitu dutzu bi gerla mundialen hartin, uh, behaz bizitu bi gerla hoik, eta bizitu dutzu ebai Espainiako gerla zibila. Espainiako gerla zibil demoan lagundu dutzu hegoaldeko uh, anaiak ebak, uh, ipar eta... Voilà. Eh, beaz, uh, eh, boga izan etxe gindizi bai eh, euskain alde, bai euskal bai kulturain alde. Uh, Maialenak sortu dizu uh, begiraleak taldia, hoi zuzun uh, iparaldeko lehen emaztea bertzale taldia. Eta jan hua uh, euskal egizaleen biltzajeko kide bat azuzun. Uh, Gio bigirren gerla mundialin egizistentzian sartutu zu, Uh, eh, Gerla zibil denboan Frankok uh, eh, asmatu din gezur, uh, eh, zuintanek haiten zin, uh, haik egiten zin Gerla Euskaldunak uh, kutsada gerda bat zela, Euskaldunak uh, Elisain eta Marxisten alde zela. hoi haiten zizun Frankok, amini bat iritzi publikoain uh, eh, hain ganatzeko, eta Madialena eta Jeanek hoi jakin dilaik, eta nahi izan dizi uh, igia jakinazi. Beaz Madialena duzu paizeat, filosofo, eh, kasetala, intelektuala hanitzen gana, eta her kuntatzeko igiatzkizu euskal herrien zena. hola, geho Madialena izan duzu behantago ebai uh, ikaseko sortzailetako bata, Hala, hor hanitz gaitza egin dizi eta bai, mesi pastol bat pu ben, bi bizien kontatzeko uste dit. Eta idazti hor dine nola egaiten da, nola ez dakit sartizia lan hortan. Be lehenik hanitz uh, jako bat kontekstu geopolitikoain hobeki ezagutzeko eta bien bizien ezagutzeko ebai eta geho behartzen duzu eh, pape puska batekin eta stilo batekin. <laughs> Xatu dit behertzatzu maiten izki bat zia, hatxarrin egimak aizatza maiten, eta emeki emeki gehoago eta mm, aizago hojazuzun. Geho, eh, be, banizun ideia bat, adi, amini bat ben istoian, ben biziko istoian, zer nahi nien kontatu eta zer ez, haimeste gaiz eta behar bine haitatu. Eta hor egin dit plano bat bezala Voilà, eta, eta geho jelkaldiz jelkaldiz zatitu, eta jelkaldi bakutsin, euh, gehitu pertsunajik, berbazien, eta bakutsai ejanazi, euh, ejanazi nahinena. eta bertxeta zidaztia, nola, nola egindizia izadea? Ez, ez du zaiza, surtuten izala bate bertsulaia, eta ordin uh, be, egin dit amini bat ahal bezala, ez, eh? metaliz egimak ez dut uh, sobean nahiko bezala, uh, voilà. Eta esprabidit uh, eh, izkibatzia halo uskaz den bezala, ez uh, izkibatzen den bezala. Mm. Uh, bon, geho, depentzen izu maitan ez zuzun txaiorten, bena, ahalo hola izkibatzia. Voilà. Euskal Herrian istoia hola karrakatzia, importante zuzun zuetako? Bai, importazio zuntzen eta uste ditu usiago entzuten dugula ifatzen frantziako historia eta euskal herriko historia, Eh, bai uste ditzi inporta dila minu bat nuntik urragien uh, eh, gehu eixo. Eta ebai, uh, eh, voilà, igantien gaizak ez ditzen ahaagit agit. <laughs> ebai gerlak bezala eta uh, bai eskolan ikasten ditu gila gerlak izan tiela eta udu jazten dizu ez dela sikulan aha eta azkenin, azkenin ikusten dela ikusten dela ikusten ebe jentek estizie eh, uh, gogune txekitzen eh, mentuzi titzie igantzen itxuskiako gogune txekitzen, eta ostetit hortako importadila historian ikastik, jakastik eta ahaipatzik eta pentsatzen dit, hale goe egunko historian ebai bebatzen txugula, begatzen txugula iganeko aztakna hili bat eta konsientek edo inkonsienteki bina kajeatzen txugula bidu izan da, mm. voilà zue pastoala herrian emanik izatzia, zei ditzen zaizu? Bai, ebe uh, eh, harri garri du eh, emozione handia duzu, izi garri konten duzu. Be, janda izutan bezala hasten duzu uh, eh, pape puska batekin eta stilo batekin, <laughs> eta hau bai, ikusten ditalaik ze animalkeia den, ze lana izan den, egitajak, egitaj Lanina izan tutzu, han nitsuen igan dizie, hoek eh, bihotzaik entzinez egin dizie eh, ahalo. Eta, uste dit, ikia ebai han nitsi kai Eta hoi oso edo jatza maiten dit, ez dakit... Ez dakit eh, beste zerk hola jentik mobilizatzen ahaltien egi batetan, eta... Bai, zigarriko emozione edo emaiten maiten ditaz Emozioan ebaiko johan itxu. Eta batitia berro egin ordin eh, alkar lanin eh, duzie, hoi eh, nola iganda? Ba, jordin batitza ebe, izigarri askar duzu, artista bat duzu, joa <laughs> idazle duzu ebai, behaz badakizu segiten ahal den, zer ez, badiz animaleko eksperientzia ebai, behaz han jakatsi jakatxedita zut, izigarri gosua duzu, behaz haik inaina itxia zinez gosu zuzun, ez dit uh, beti laguntio ahal izan nahiko nien bezala, baina eh, beak uh, oso ontsaga izak jamantizu eta eta egezent bezala ebai zigarri maitatu dit uh, e, mustraketan, mustrakak nola jamaiten zutin, gaizak nola ikusten zutin badizu finezia handi bat, uh, handi bat eta eta zinez pertsona gozoa duzu, behaz, bai plaze handi bat izan duzu. Eta maialen eta jan, gorpitza eman diozi ebai emaider bedatxegar eta Patrick Lustok. Hoi, zer nula ikusi diz, ez dakit, ikusi diz mini bat aitzinatzen hen errolan? Bai, oso, ebe, uh, nik enizun bat ideiaik eskibatu dutalaik uh, nur ikusten nien errola horietan. Eta enen dukezun hon uh, haitatzeko, izanen zen eta batxiteak egin dizu, eta eta pentsatzen dutalaik ez titikusten besteik nurk egiten halko zin, behaz eh, zinez huk eh, sartu dutzu pertsonazen barnen, segure, gue uh, emeki emeki eta habo kostimatu, eta guai atzametzen dut zinez ontsa juiten zela bai. Bier. Eta zuetako bai urte behizia izan dizu, ama behizia, Bai. Uh, parte hartzen duzu bai aizale bezala. Bai. Bai da. Bai, egia, bi hoita hoi eta hiuk, olehen erdi hoi, uh, eh, izigarrik argatuk izan dela. Izan dela. Uh, eh, Zumaitali sobe aska bai, baina bena igan duzu, eta, eta gaiza hanitz duzu, bena berden boan uh, eh, e, emozione hanitz, eta, eta baikor tartzun hanitz, beraz, hartu behar duzu, enustez. <laughs> ba, dagin haste bian ordin lehen zemanik zanen duzu pastoala, ze esperantza duzu.